be trouble. Okay, let me Americans don't like salt. Yes, and uh, I just adore se to dá <clears throat> jednou dohromady, ta instalace. Jak, no. jak se to popíše potom těm lidem, kteří to tam přiložují? again. Here we are. And so you came into video even in Prague somehow? Or? It was at the end. I, uh, there was no video at the time available, but then I returned about uh, in a, two, two years after. also a video sketches. Mm. And then I got all the way to Russia. This is a long story. But that time, anybody who was making films, being you know, in that, they were taken by communists as their own all of this która fotków. Zresztą But then now what are you going to do when you go back? Uh, when you, each interest coming back here? Like into photography or? Just the craziness, you they're going to be having this goddamn uh, presenting, you know, presenting и ну, все, gonna be shooting each other. I hope so. <laughs> so far, so good. All right. Oh, I'm, I'm always a bit afraid of it. Mm. What's happening? This is your, the rest of your food. I couldn't get you up. Well, hmm. I was so deep or something. Listen, they're, they're very good. Yeah? Yeah. You know that we have still Club Uh, yeah, but this is not the Club Oh, I, I, like it. Yeah. I like it. Yeah, take uh, as much. you get also get I'm some okay, of it. I'm okay. I sure. Yeah, I, I can just. Uh, ah. Yeah, you know, uh, I'll give it to her. I didn't know we had any of this bread left. Stena, very. Yeah, you very have to. Kind of, uh, get it. This is good. Wash it then up. Um, yeah. I, yeah. I can I can have just uh, I can clean it. Yeah, clean it. Right now. Yeah. Philip never called. No, not yet. I I can call him. Actually. Yeah, call him. Oh, this is my guys. I eat only this. That's not true. You eat everything. Are you sure you didn't salt it twice? Are you sure you didn't salt it twice? I did because it's checked. you know. Ah. I wouldn't uh, dare to mm -hmm. didn't salt we know that the salt has to be eaten every day. Is it true? Mm, I think that most of people salt very yeah, much. Yeah, much more than people on the planet. the route is that northern, like you know the. Oh yeah, and then you fly over Iceland and over Greenland. Huh? Yeah, so mm. like. you change like Mm. If you ask them, they let you go to Iceland. I don't know what to do there. We have, oh, we have friends there yeah. will take care of you. Don't worry. I mean, is that true, Senna? They, would will say, ha, so what is no. been known, would it? not they oh. say? come, come, can't, you know. Mm. You have to invent something. So, um, what uh, what do you do when you are in your homeland? In homeland, yeah. Well. You don't ask these questions. I am asking, he's trying to answer. Oh yeah, I know. I'm still like connected somehow to university. Karola? Pamu. Huh? Pamu. They never called that university. You said that you should recover some of the Czech first, my, my Czech movies. And is it true? Mm. Oh, maybe you said it to somebody else no, no, no. I mean, yeah, there are some still. I think um, this is the institution called Národní filmový archiv. Uh-huh. Národní film. Film archive. Uh-huh. And they have all of the uh, student works um, from this era for sure. I hope. I think. Mm-hmm. And yeah, they, they, they take care of uh, this repository as well. worry and, uh, and uh, uh, making some kind of a big work. I don't know what this is in Czech. What the, the special ugly uh, on, on the streets. very strange. Why? Really, really Maybe they were really. Ty byliście przed panem, bo... Yeah. Little bit more because I already in Brno I did some film, but uh, small format. I don't think there is. yeah, I don't know. often talk? Well, you know how they? No. Um, now it's I, I moved just two months ago to Newport, which is very in the center. It's it's in uh, Rahayatna. Yes. Where? Uh, it's uh, uh, there is uh, namesti mm-hmm. And then there is this gallery Školská Miloš's, mm-hmm. like place there. So it's very same street, just up um, 50 meters from there. Mhm. I lived on Karlovat Vanat uh-huh. most of the, most of my mm-hmm. years there. And Karlova. It's quite close to this place actually. Hmm? I think it's quite close oh, to yeah, this place. Because doesn't Karlova then become Skolskero almost? Mm, not quite. Not really, but it's, it's, it's really close, a few blocks. I think. Actually, that we haven't met last time when we were in Prague. So. We did. Huh? We did? We did. Were when, when uh, we took us across to some bar on the other side? Yeah, I don't know if I was, was there really. Mm. I, I, don't. I think that last time I saw Gude was this uh, honoris causa. Because ah. I was this, uh, mm. strange guy with the. Yeah, yeah. <laughs> yeah and I wasn't done with him. <laughs> it was funny. I think some of my friends were making a lot of fun. Yeah, fun. I like to check always having some fun. Are they the same as our friends? Is this kind of the Pavel Smetana gang or what? So what's Smetana? Um, oh, yeah, yeah. Uh, Tell me about the sky that's millions and millions of money and uh, after father or something. Do you remember that uh, name? Yeah? The man that was uh, walking in, the uh, and uh, also showed up? I was some kind of art dealer. Hmm. And everybody said he was crooked. But do you know Bielitsky? Yes uh, was sitting there with him in some. Oh. So we, I, I thought it was a great guy. why is that with Bialitsky? It's then, famous, uh, um, kind of a, uh, some kind of a strange guy. Udi, you were so fascinated by him. I don't understand him. Huh? You were so fascinated by because Because you were drunk. The first time I saw a kind of a rich man drunk. Rich man drunk, huh? And then he said, okay, and then we made a deal that he's going to buy something no? me, remember? Uh -huh. And then he invited my, uh, us both to, what do you call that? Pop. Yeah, what, what's the name of that? Um, yeah. um, it is a kind of a small, a small uh, a nobility house or uh, not a castle. But it's but on the top of the. Yeah. Uh, um, Very beautiful. It's now used for. Uh, Where it is? Um, it is in Prague. It is. Uh, just yeah, it's oh, all. Oh, it's, it's it, like. Uh, yeah, yeah it, it is something. Uh, Some kind of a small palace. It's, it's up yes. off, uh, on uh, yeah. know, there is a river and it's up the hill. Yeah. yeah. Uh, so it is maybe Latinski Zameczek. Yeah. What? Yeah. Latinski Zameczek. Latinski Zameczek. Yeah. yeah. It's, and, this uh, small like 19th mm-hmm. century building. Yeah. Mm, and very beautiful. Mm-hmm. What was the other two guys um, or one guy? Rama. No. No, Uh, they give my, my name and the other guy's name. He was talking about me, the future, and all that. I was, I'm an old man, you know. How could he do that? Remember I have that, no what idea. he said? Hmm. I have no idea. But he meant it somehow, but then he didn't show up and talk. Maybe he was in jail. Uh, I don't know. I'm no, just kidding. No, I'm kidding. Well, he could always pay money and get out of the jail. There are not so many like very rich people. Hmm? There are not so many very rich people who no. buy some art. You want to know who he is. definitely know him because he's also art. Mm. His father was art, and his dad, his father, of course. And this guy now has sitting under a huge worked unusual if you would not know. Because everybody told us, all these guys, clowns, they rich out the shithead. And, uh, and he speaks from the place like he would own that whole thing. Uh, it's a shame that you don't know because he was one of these weird things, you know. And, uh, anyway, but I don't think I I can remember once being in uh, Venice Biennale for some reason. It yeah. was like working. Mm. And I, I, can remember those very rich guys. It was, oh, you did. It was quite. Uh, yeah uh, yeah, I was very young there. I just I just listened to their talks and I was. No, if it wasn't in Venice, this beautiful city, <laughs> and with the boats and the ferries and everything, yeah. this would have been such a dreadful affair. Uh, I mean, it was so full of wrong values for wrong reasons. Yes. It was just. You were there? You were? You were there? I once was there, yeah. Ah yeah, I, I was completely naive that time. You know? huh? I was completely naive that yeah. time, coming into this like you know art world, yeah. whatever, and that's why I just <laughs> reached the, the purposes of it. So it was yeah. very, you know, like uh, hitting a brick wall with, all, all these ideas. I think it was helpful that time, having this immediate exposure. <laughs> some cut art. Don't you make a lot of art? Yes, but not yeah. Some some of it. Yeah. I, I don't I don't do. So you don't show it, or you don't. They want. They yeah. don't want it. I'm, I'm a bit in doubts with it, like showing it, and I don't know what to do. Uh -huh. Much. Obviously, you probably eventually end as 100% artist. Yeah, that's that's scary. <laughs> yeah because I was always sort of known, but only now these people made something out of me that I don't give a shit, you know. But uh, it, I had a good time, Shana, doing nothing, doing just what I did. Yeah. But now it's much more difficult. Yeah. There's a beautiful scene in Prague, Woody is there with a friend and the friend has a camera and Woody walks out to that wonderful square there, Um, and he's just standing there in this overlit and strange nightly scene. And suddenly two women just come out of nowhere, one on each side of Woody and hug him and kiss him. And they must have been drunk or something. This is all on camera. It's kind of a fabulous scene picture of it? I don't know, but uh, Praha has, uh, there, there is some Nala there. oh, okay. Something, and I, I like how it is now, that the tourists own the city during the day, and then they all go home to sleep at 10 o'clock, and the city <laughs> comes alive. Uh, it's, it's, it's like this, exactly. Huh? And the center is it's really funny. It's the center of a city yeah. full of people, like just you know one way another. Yeah. Then in the morning, for example. If you wake up in six or seven in the morning, yeah. it's completely empty, but, but no one is there really. And this is the center of this is. <laughs> yeah. It's really funny. Yeah, my Icelandic friend got there. He, I was just going around with us, and we needed to go out in the morning. he he found it so romantic. It was kind of six o'clock in the morning. Mm. Uh, composer, player, reviewer the last time. Don't remember the name, yeah? Czech? In Czech, in, in, Br- in Bryn. Composer? Oh yeah, he's the guy who uh, did compose for this dance, for the dance group. Did he? Yeah, it's an extraordinary yeah, friend So tell me, who is there in Brno as in Jarače. It was, it was the base uh, but it's huh? Ah. really historical figure. It's Jarace. mean Jarace? No, now. No, okay. Uh, it's probably... A younger man, and, uh, I like his music so much. Mm. Like, like contemporary. Uh, yeah, yeah, yeah. Here's this people dancing, the, the and younger... it's electronic and I was not bad either. And then he was playing, on the side, to enjoy it. But the music was absolutely fantastic. Mm. nothing to do with music, but it had all the sounds there. And you have to be just and the ends, and that's all. Now we were so lucky that. I would uh, like that uh, Jennifer was there because she follows the cultural thing in Brno. I never considered Brno even to be a town. How is Brno? I think it's really wonderful. I, I just know a few friends who, who, who were there for yeah. studying, and, and yeah. especially this Babu, where Jennifer and Tomato were. Uh, It's, yeah, yeah, it's quite uh, vibrant. Uh, yeah. No, uh, sorry to insult you if I am, but I find Moravans generally to generally more interesting people. Yes, I can agree. and I think yeah, everybody seems to agree on it, but it's kind of No, there is no insultation. Huh? There is no insultation. No, it's not. Mm. there is something about what happens there in their youth. It's a kind of a skepticism and sarcasm and uh, things and uh, a lot of competition like Woody grew up with other guys and they all had to know everything about everything. It was kind of like and a very good education uh, outside, you know. And, uh, and we also knew the older men that taught us about literature and everything. So you had to be educated. And on, we have been every evening, every night, it's the Belva. You know Bellevue? Bellevue? Yeah, Bellevue uh, was it's in the corner where... Mm, remember that place? Yeah, it was a square close to the railway station. Yeah. yeah. At the restaurant. No, no, actually, um, it, it kind of, uh, across from the coastal, big coastal uh, there. Mm. Anyway, and we met there every day and then we went to the major student, který nás vždycky doveze the správné situace. Do, do muziky, do, do do všechny ty věci v Brně, my taken care of this guy is amazing. beautiful how he speaks it. It is absolutely. You always speak three words English and no, yeah. I, Czech. I completely get it. It, it just uh, totally flows. <laughs> I'm sorry. Uh, I, I, I cannot get a single language anymore. It's kind of a. If you eh, if you don't speak normal language, uh, what do I know to eat today, please? That is normally. But once you start talking about races and. No, it was a memory. Ah. So you suddenly you switched over to Brno. Yeah. And you had to speak Brnsko. Brno je loď. Mhm. Eh, I can, I can remember uh, eh, Passage Alpha. Ja, goeie, blokje blokino, Kino. Ja, dus als ik, als ik kid en als een student daar, was ik very, very peace. Tomasz Ruler, chcemy na ten klub? Jak chcemy na ten klub? Jelina. Jelina? Ja. No, no. O, see. You, you must, you may know him because he, uh, he died out too old, so maybe not. So what's his name now? Uh, hmm. To byl někdo na FAMu? Yeah, studitna. Studitna vás studoval jako um, jeden z těch pra, Mhm. Mm-hmm. Jako... Možná jak <coughs> To był mój nejlepší kamarád. Nisko. something no. with Nisko. Was it Okay, Nisko? let me just think about it. You called them how Nisko. But no. that was not the name. And there was another one that very musical Hovnice called. No, that's a Korean. Yeah. To są bratři, to byli dwaj bratři, jak oni se Jak to, się to zapomina? To jest zoufalý. Junán, ty znáš všechny kluki co ja to znám. jsou starší hmm. Tak jsi zůstal na FAMu jako instruktor, profesor? Částečně, no. Já jsem ještě studoval, ale nějak jsem už toho nechal potom. Tak si nejsem zkratuješ? Tak ne, to jsem to Nemáš jsem diplomu? Mám diplom, ale nemám ten další. Jakoby, ten další, jo. Co no, taky mám, jenom diplom. Kdyby to člověk, který se jmenuje zmrzlý, zmrzlý. Hmm. Tak to... Nikto dnes nás mrzlí. Hmm. Ne, on umřel asi před tebou. Ještě před tebou. Hm. to je náš, ten dělal tu skupinu. Na každý den jsme to připotkali u jak se to jmenuje ten hospod? Belvy. Eh, Belevuje. Jeden Belevy, styl Belvy. Ty jsi už to ptal. Every day and, and, and send, send us to all the cultural events. There takovou strašnou nemoc. Jednou za měsíc, ne, za rok. On dostal takový, takovou, úzkost. takový záchvat. Takový úzkost. Úzkost, jo. A on nemohl se dostat nikam kolem, jenom ve své takový čtvrtí. A kdyby šel vá, ven, tak by nemohl se vrátit už nikdy. Člověk, člověk, ten nás naučil všechny. kultur. Francouzský a takový určití knihy a poezie a whatever, všecko možný. A on byl takový, takový, takový člověk, který byl úplně napadnutý. Nakonec... A dostal on tu, tu zkuskost vždycky v stejné době, v jednoročně, jako vozit na podzim nebo v zimě nebo na jaro. Jak to bylo? No, Vyverder i v zimě jsem přijel v zimě, tam jo. přes Každou zimu? Hm? Každou zimu se mu to stalo, nebo co? My jsme se potkali v hospodě, protože nemůžeš... Ne, ne, ne, ne, ale je ta úzkost, já, já mám takový... Aha, no, no, pro něj to bylo nějak polovině léta. Ano. Takže on ne... Hm. Mám pravdu nebo ne? Hm. No my jsme se potom rozpadli vždycky na, na, na, dva mě, na měsíc jo. nebo dvě, dva. A potom on a potom se vrátil, a eh, ten jsme šli dál. A tam ještě jeden kluk, který, který, jak se jmenoval ten? židovský klub. Jelinek. Jelínek. Znáš to slovo to jelínek? To mi něco říká, jako ne, jako- to je asi známý, podle mě. Ale... On byl eh, umělec, teda byl malíř, hmm. ale dělal průmyslovou eh, jako, jako malířství. A, ale on byl velmi zkušený a talentovaný. A, a, takže my jsme byli taková skupina, eh, jak to říkám, tak, tak kdybych tam nebyl v té skupině, tak bych se nebyl nikdy vzdělával. Hmm. hmm. Ale ta skupina byla tak vzdělána fantasticky. Ty oni kluci spí, někteří měli jazyky a hmm. to, to bylo úplně fantastické. To je dobrý, no. Já mám nikde fotografie z toho a, a videa, ne na video, ale jako film, filmový záznamy. Stejná. Teď já to nemám. Je to no. tady někde. No najdeme, najdeme. Ne, já bych to měl přinést taky a dávat publiku. Myslím, že bez toho... On ten náš kluk byl komunista, ale nikdy se k tomu nepřidal. Ale ten Tomáš vlastně? Tak, Ja. Eh, Jelinek? Jelinek, jo. Ne, Jelinek. Eh, Maj, a, ten náš kluk. Jo. Eh. A, zmrzlý. Zmrzlý. Um, tak on se nakonec přiznal, že je komunista. Otěpil ve straně. Ale právě to nás pomohlo, že jsme mohli dělat, co jsme chtěli. A on byl v straně? Eh, platil. On byl, samozřejmě, že chodil do komunistické strany každý, když oni měli ty, ty řeči. Ale Hýbos byl takový nekomunista, jako já jsem ještě v životě neviděl. <laughs> Eh, takže, ale on to udělal jako asi, aby nás zachránil, protože jinak my jsme, jinak my jsme to neudělali tam, na tom, na tom rohu. Aha такой no To bylo v jaké době, teda tohle, ještě to brněnský okurní. Strašně divný tam. Můj otec byl taky v komunist, komunistické straně. Oni no si ty komunisti jenom spolu, spolu nějak chodili každý týden nebo dva, ale nic o tom neříkali, co dělali. Tlísknout a nám, nás dětem neříkali nic. No tak v té době to bylo docela běžný, že jo? To, to, to bylo dost... Takzvaný Zlínský, co leží na ty náboje na tři. Už, jak to tam zbrojka? No, zbrojovka. Zbrojovka Brno. No, je Zbrojovka Brno. Tak tam on byl a jednoho dne, když jsem já dělal zkoušky, tak já, jako oni říkali, tak poč, tady nepracujete u nás tak já jsem tam v létě pracoval. A dělal jsem, jo, ty, když děláš ty díry do, do těch pušek, you know? Nějaký závity takové. Já, závity. A byl jsem velmi dobrý na to, ale jednoho dne jsem to spackal. A oni říkají, to je tak drahý každý, co se tam udělal, že by vás musíme vyhodit. No tak mě vyhodili. No a jo, otec, to už se nezachránil, to už, to už jsem tu byl To si mi nikdy neřekl. <laughs> Já stajna, tohle to byla moje taková hamba. Víš? Já jsem zjistil, že jsem neměl o tom mluvit vůbec já, já jsem byl tak chladný, já jsem říkal, no tak to byly jenom tři pušky, co já jsem zmeškal. A oni říkali, no tři pušky tady, to jsou jaké peníze, you know? takže já nevím, co to bylo. No, já myslím, že ta zbrojovka ještě funguje do dneška. Nebo něco se tam dělá, podle ty možná můžeš najít o mně něco. Protože ty, ty, ty zbrojovky, ještě pořád ty mladí kluci žijou z těch, z těch zbrojovek. Já nevím, to yeah. to byla, to, to bylo vyloženě na zbraně, že hmm. to, to zabíjelo. A to se, to, to, to oni posílali v každé proti, jako, do Ruska a všude. A to určitě to šlo po celém světě, podle mě. To, to byly ty český samopaly různý a to, to bylo všude. And eh, taky mají ještě další, v, eh, byli jako v, v, v, v jako v jiných jiných městech. Ale <clears throat> potom uh, eh, si otačili, ta historie toho byla že se to vrátilo na střílet zvířat. Když tak to už dělali něco jiného. Lovecky. No, Ale problém to vždycky velmi žádány světem, víš? protože to byla dobrá, dobrá kvalita a to, to prostě to nebylo to drahý. špatně, tak já nevím, proč já o tom nikdy jsem nemluvil, stejno, ty nic neviděl, no. o tom o tom Ne. Hmm. No jednoho dne, když se dáme dohromady, tak zjistím... To nejsou žádný dohromady. Já myslím, že to si jediný na, naživo. Což je... There is no dohromady. No. Dáme si dohromady. To už se nedá nic takového. Nacis, ten byl starý, když já když mi bylo, řekněme, 15 let. Kolik, kolik mu bylo? No to jsem vůbec nebyl. Ty jsi nebyl živu. Aha, tak my jsme trošku... Co jinde. Kdy jsi se narodil? 86. Ale... 86. Ne, 30 teďka. A? 30 mi je teďka. Ale ty musíš znát kluky, No, i właśnie, czy, czy jej sposób ten e, poli, not uh, the, nie, he was, uh, I e, mean, ty znasz te dwa kruki. Yeah, um, jego otec, jego... Bardzo dobry człowiek, jako co tu musiałaś od kiedy coś, jakieś tam lecisz? Ja, doktor, lekarz. Nie mam na to. Nie, jest. Dlaczego nie ma? Także ten nasz taki nachlany, tylko że on był taki komunista, ale on był taki poniewny komunista. gewoon doktor zároveň i ty hlavní ty komunisty, víš? Takže oni nechali tam jít. No, nice. Já jsem akorát tam byla na to státní konzervatoře. ten člověk, ten je žid, ne, je položit. Tři, tři čtvrtě tři žid. No, because polovička Čechů byli takový, se k tomu nedávali, aby byli komunisti. A, a dost s tím, s tím, co živili, Češi byli vždycky takový podivní, víš, takový pro sebe. Hmm. Ne? Ale teď e, musíme zeptat, jak jsme jmenoval ten kruh, co, co potkali, jak jsme byli v Brně, na postupě. Ten, e, ten kruh, který byl ten pilán, ten, e, ten pasta, jak se jmenuje. Slach? Hm? Slach? Slach. Znáš dobře jako Slacha? Nevím. On tam šije Ne, on nežije, ona bratr. On má tam jako manželku, nebo tak, ale já myslím, že on je nomad. Mm, doesn't matter, but on je slavný, because on je opilec a taky je vzdělaný takový, dělá do, dobrý práce. Yeah. Já nevím. Já. Slach. Jak se to jméno. Karel. Karel Šlach. No, je to, co říkám, rozumím. Já <clears throat> neznám ho osobně, určitě. A, to bys měl ho znát, protože i když je opilý, tak je skvělý. <laughs> Ne, znám, znám takový. Jinak. <laughs> Je, znáš takový, no? A on ví, že je opilý, no, tak si říká, no tak teď jsem ta ožralej, ale ještě pořád mluvím. <laughs> Jen, takže, no, on byl skvělý. A je tam ještě. A já divím se, že je naživu. Jo. to, to bylo neuvěřitelné. Tak některý lidi vydrží hodně. Takže eh, No tak já si pojedu do Brno, víš, já už ne, ne, nechci, protože je to vzdálený všechno. Ale e, kdybych tam náhodou přijel, tak já jsem ukázal ty moje kamarády, někteří jsou naživu, Eh, některý kouř už nejsou naživu, ale to byla naše, když jsme tam vládli, you no, my jsme byli na to pořád vždycky někdo ve věcích a, a dělali jsme nejlepší ano, divadla a, a, a muziky a všechno. My jsme byli dobře, slušně v Brně, jsme byli vychovaní ty že to stálo, stálo na to. Nebudu toho nikdy litovat. Já mám hodně jako kamarádů Brňáků, <clears throat> ale ty přicházejí do Prahy dneska. Já, v té době my jsme nechodili do Prahy, jenom když jsem tam přišel studovat. Ale je to docela častý, no, že <clears throat> lidi z Brna vždycky přijedou potom studovat yeah, do Prahy. Yeah, yeah. Because Praha byla trošku taková divná, když se na nás dívali jako Brňáky, my jsme měli takový přízvuk, víš, brněnský. Já myslím, že se dneska neřeší moc. Ale... No, it was Opravdu? Té době, já to tak nevidím, já jsem jako ze spolu... Ale když no. říká, já Ne, ne, ty mluvíš česky já vlastně. dobrá. Ale takhle už dneska nikdo nemluví. Co ne, ty mluvíš česky, ne, ne brněnsky. No ne, tak to je jasný. Jasný. Pražský. Pražský. <clears throat> Takže to je... To já vím. Brňák by řekl jasné. No, no, jsou, <laughs> no. No čas, když tam přijde některých ještě víc lidí, tak kdybych byl náhodou, no ne, já mám ty problémy s tím, s tím, s tím mozkem, víš, tak já bych tam nebyl tak nějak moc k ničemu. Takže já to neudělám. Ale minulé jsem se nějak tak, OK, byl jsem v pořádku, když jsem tam byl minulé v Brně, v Brně, jo. Mě ještě nepoznali, že jsem na... Ne, well, poznali a nepoznali. Ty, no. ty si chtěl navštívit starý korespondentky a takové věci. Protože eh, ještě já normálně bych eh, eh, rád to, to Brno, hmm. a speciálně když jsem viděl, tak jak se tomu říká, co tam bylo to, takový obrovský místo, kde Trh. Žírok. What? Trh. Trh. Brněnský trh. Yeah. Mezinárodní trh. Eh, on to tam teďka To No, to byly ty veletrhy. Je, veletrhy. A tam bylo tolik možností. Tam byly obrovské místa, které nebyly obsazeny ničím. A to jsi mohl koupit si něco třeba na půl roku a bylo to úplně, on tam dělal, co chtěl. A to jsem viděl před rokem. Takže eh, to je něco, to je takový jako strojírenství, ne? Nebo, hm? že, že to bylo takový strojírenský, jako, že to bylo... Jo, to, to, tam bylo, to, to, to bylo jako každý rok to bylo velká, jako, eh, velká ta oslava toho, těch, těch, co dělali, know, takže to jsme tam jezdili každý rok ze Slatiny. A to bylo velmi slavný. A najednou to zmizelo. není. Je to prázdný a možná, kdybys to koupil, tak bys tam mohl něco mít obrovského. To je, to je velký areál, to je opravdu obrovský, že jo. Já, a no tak mi ti jestli přines nějaký peníze, stejno, Máš nějaké peníze? To je koupit kus, kus té, kus té, to, toho, jak se tomu říká? No, já nevím, jak se tomu říká to místo, ale no, veletrží nějaká to bude. Je veletr, no. Znáš ten veletrž, jak jsme byli? No, my jsme tam prostě jezdili kolem dokola. Já, já. To, e, e, šílený to bylo úplně prázdné. To bylo fantastické. Já. Oni by měli ty, ty umělci tam. No, to bychom tam mohli si koupit něco z té. <laughs> Jeden aspoň za rok, ale už, už tam nepojedu. Chce si pivo? E, ano? Máte ještě nějaký? Já myslím, že Já to vypiju. You think there i, až skončil tu. A tak nevím, co si dneska, jestli už to není blbost, jestli není pozdě. No ty už nejseš Brňák. Ale no. no, já nejsem vůbec Brňák, nikdy jsem nebyl. No, protože Brňák je Brňák. Brňák je Brňák, to já nejsem. Já mhm. jsem Pražák. jsi Pražák, no. No tak ten, ten, ten, to Brno bylo malý, že? A bylo taky kousek od té Vídně. Hmm. A, ale je to tak čistý teď, já nevím, hmm. jestli jsi tam byl. Jo, docela nedávno vlastně. It's unbelievable. And oni jsou tak, jako kdyby je stvořá to starý, starý ten Rakousko-Uhersko bylo. To tam, to tam je cítit. A nás se tam, eh, já mám dobrýho kamaráda právě Matěje, taky z Prahy, ale jezdíme vždycky rádi do Brna, protože nás to jako občerstvuje. Mně se to líbilo tam, protože je to rakousko uhersky a oni mají všichni ty bydlí v těch klucích, ty, ty, eh, ty, ty, ty, ty, jako ty, jak se ty říká, když každý tým instituce Aha. jsou tak čistí, tak jako byli starost celého života. A ty kluci byli všichni takový čistí a, a, a naprosto bizár, úplně, protože Praha je taková nečistá. Ušmudlaná. Ušmudlaná, jo. Ale ne, Brno, ne. Mexikanský nevím, který z těch si pracuje, ale je to lepší než ten druhý. So, what can we do? Koronita. Co to je? Co, co, co, co, co to pije ten člověk? Uh, Mexik, Mexikan. Mexický pivo? Já. <laughs> Proč? To není špatné. No, určitě ne. Já jsem si tady koupil... Já si eh, dám trošku to třeba eh, ochutná. Nějaký lokální jsem tady pil. No, pivo. Prosím? Nějaký lokální jsem tady pil. Eh, sám. Já? A byl dobrý, ne? Já docela, <clears throat> eh, takový těžký trochu. Jako, já. a nebylo špatný. Jako, vždycky rád ochutnávám ty lokální piva. Kde jsem. Já. Nemá to to brněnský. Rastroj. Ale je to dobrý, není to, je to pro děti. to není dobrý. Přátelé piva znám. Španělskou. Já, slabší, ale má to no chuť. Je to na pro děti a na pro, pro děti. Tak já nevím, jestli mám volat tomu Filip, Filipovi ještě, nebo jestli to už není pozdě. Tak Filip je velmi dobrý přítel, ale on na no nie taki stricte, ale mi się zadowala. No, tak, no to jest strasznie... Rzeknij, tu przynieść sam piwo. Ja, ja, ja, ja uzawolam. No to, to nie jest normalne, że nie nepřijde Grka. On jest skandinávka. Tak. My jsme se, já jsem se dívala na toho člověka s tím islandským, jak się to říká, jak się to prapor. Eh, co má ten islámský prapor na, na, na svým eh, pořadě, před pořadem. A to, to je oni hned vedle eh, Keylora. Oh. Jak, a on má tam islandský, islandský prapor, jako před dveřmi. A tak on je polou Islandian, ale narodil se v Americe. Lucie. A, on Neumím. přijel de, s, No, rodina akorát- byla z eh, Icelandu? Aha. Rodina byla from Icelandu? Já, ona byla jedna, jeho matka byla jedna z těch strašných holek, co se brala Američan. Nebo Američan si bral lidi. Jak to? To byly strašný ženský. See, but I haven't been in Iceland and uh, looking at the new generation. Uh, but I've been there uh, long enough. Uh, but uh, not lately. See, I, get, I only get, jump over. Mm. And then I'm there for a few days and come back here. And, it's, it's, East Iceland was, it's changed completely. Mm. They are actually politically very, very sort of very interested, and so there's going to be a very much trouble. Mm. But when the people like politics, it's always the trouble. Um, do you consider your, yourself being stranger here still? Hmm? you feel if you feel yourself being a stranger here or not. I am already out. I, I, I have, I have no uh, belonging, mm. because I cannot get Americans anymore, mm. and they have their own uh, culture. Now. I I didn't catch any of that, mm. so I have to still be part a little bit of Czech, Czech, and it's something uh, I don't know. It's and I'm losing slowly language. Mm. So I better go into school here for children because uh, if you don't have a right brain and holding it, that holding it, mm. uh, you just lose it. See, the language becomes kind of uh, completely. Uh, talking to you about two, three years ago, I was completely fluent in English. Now I kind of bound, it's a bound, blending, bound, blending, shit, yes. I speak Czech. probably better than English. I'm, I'm quite surprised. Your, your Czech is really nice. Ještě pořád mluvím česky samozřejmě, ale to je automaticky. To je jediný štěstí moje, Aha, moje je to automaticky. který jako z jazyku, že Němnožka po rusky dá. Po česky ještě pořád mi to jde. A takže když na tom přemýšlím, co říkám, tak já to můžu říct docela normálně. Ale když přes, začnu mluvit anglic, anglicky, když jsem mluvil úplně plynule taky, já už to nemám, já koktám a kontám, ještě to... Já víc z angličtiny než češtiny, já nevím no, proč. Asi, no ale já nemůžu tady mluvit česky, tady není žádný Čech. Tady občas, jo, no, zrovna jo. <laughs> Trošku jo, no jistě. Аз съм знал úplný detaily té češtiny, že? Tady I poezie jsem znal, jako. Na štěně visí damok, a to je ruský, jo? Маленька je budka, v něj zakryta na zamok každá minutka. No, no, no ba, básničky ruské. Jo, tak básničky. No, no. Ale nemůžeme už tady blebat anglicky. Blebat. A jak jsi si dostal na famu? Jak jsem se dostal? Náhodou. Jakou náhodou? já jsem <clears throat> tam původně se, já jsem se hlásil na fotografii. Jako fotograf. Tam, tam mě nevzali a e, ten samý rok vlastně otevřeli ten jako nový department tam, jo. takže já jsem se tam přihlásil a, a zjistili, jako, že bychom si teda mohli že by to šlo, tak jsem tam už nějak zůstal. Aha. A vlastně bylo to takový... A jakým předmětem? No, eh, to byly právě ty audiovizuální studia, které tam vznikly předtím. Auto. A audiovizuální studia. Aha. A to byla původně vlastně legrace, protože to byl jakoby teoretický předmět. Tam bylo Já. spousta lidí jako teorie mm. a my jsme to právě začali trochu jako zvracet do toho toho praktičtějšího, takže to bylo takový, my jsme byli že, pět studentů a 25 pedagogů, to, to bylo. To bylo <laughs> a, a měl jsi background? Uh, jako jo, nějaký, já, moje rodiče jsou architekti, oba nebo byli vlastně. Prosím? Architekti jsou, jsou eh, ja. rodiče, byli. My jsme byli vždycky jako uh, tak nějak podporovaný v tom, jako třeba výtvarný. Aha. Funny because he speaks uh, uh, course, jako pražský and then uh, eh, Můstěk, uh, Moravian. Hmm. Jaký mám já ten jazyk? No, mám, český, mám moravský nebo, nebo český? Co mám za jazyk? Mám to nějak, vidíš tam nějaký výhodu nebo vý, vidí, vidíš tam nějaký, nějaký ten eh, ne, ty mluvíš česky. To, je čeština. To je Jsem jako co? No, no. ty jsi Čech. Je to, protože... Myslím to česky, jako není to ani moravsky, ani... Ne, je to, co, protože když jsem navštívila jeho familie, Aha. ona, rodinu, oni mluvili všichni jako ne, Tak ono se to všechno změnilo vlastně v takovou střední češtinu. No. Ne, takže... Možná to není rozdíl, opravdu, že a dneska ty kamarádi, kteří studují v Praze, my jezdíme do Brna, tak je to prostě takový... Aha, eh, jaký je to? Je to zmatený trošku? No, už to není tak jako rozdíl. Aha, nevím, Ostraváci se drží ještě, šlonzáci. Aha. Yes. To je, to je, mají ty, ty jazyk. zobáky. Ty mají ty zobáky, <laughs> Stejná? Yeah. Tak já ještě mám takovou tu řeč toho národa. Yeah. A potom ještě Eh, nějaký ty poezie bych měl tam. Mhm. já jsem znal tolik, to, tolik těch poezí, ale ty mě nějak vyprchly. To já nemám už, já nemůžu je říkat. To, to pros, proslouvo, proslouvo, pros, no, to už neznám tady ten konec. Takže no, no všechno to pořád. Tak. Eh, moje matka ještě mluvila trošku s tím já. takovým tom vesnickým, Já. e, jako, ale ona se báječně. naučila v těch, z těch kostelů, se naučila nakonec mluvit spisovně. Ona mluvila velmi. Je, no zajímavě. A už si kostelů. já, jsem měl matku, která přišla z vesnice, ale poženila se s tou takový kluka, který byl, you know, jako na ruské Eh, v Rusku, v té Slováky, v té eh, první světové války. Jako, eh, that's right. So, uh, tak on uh, si koupil Ariel machine uh, next to the matky, víš, ona je z Násedlovice a Nenkovice. Hmm. Víš, kde jsou ty Moc to tam neznám, Aha. nevím. Because to je Slovácko, nám, národní, jako morské Slovácko. Mm. A tak on si koupil to, to auto, když, když se vrátil z té války a teď se, sna, se, se jezdil rám tam v té jeho tam, eh, eh, eh, jako, kde on se narodil a tak jezdil, jezdil a nakonec takhle potkal tam na ulici takovou děvč, takový děvčata, dvě a pak se podíval na tu jednu No a už říkal jí. podívejte se, já vás můžem vzít tady s tím motocyklem, podívejte se, to je můj motocykl a já vás můžu svést. A moje matka říkala, no já jsem nikdy neseděla na motocyklu. No a tak on sedla na no motocyklu. No, romantická A on je na tom motocyklu jezdil v té vesnici, ten násedlovice. No a tak prostě začátek té naprosté lásky. Víc. Můj otec si říkal, to je dobrý, to, to zvíře je dobrý. Moje misi si říkala, on je s tím motocyklem odveze nám, daleko, daleko z Násedlovic. No on je vzal do Brna, že? Takže nakonec, ale on je vždycky takový trošku divný, protože když byl v Rusku, tak On byl zajat, víš, v polovině té, víš, té hmm. války. A no ale on, oni se ptali, jak se studoval, pane, co jste dělal doma, když jste byl v Česku. On říkal, no tak eh, já jsem byl, eh, já jsem kovář, já jsem kovář eh, kovu. Dělám věci a kovu ty zvířata. A říkal, wow, vy jste poslali z lásky tady Boha. Tak pozvali a řekli, no tam, a, a vy tady zůstanete? No. A on jen tak já mám, mám tam mám jednu ženskou vám no, tady dám. No, tak mám tady ženskou, tam jsem v Rusku. A ten, a on říká za půl roku, říká, já want tu, já want tu go home. A on říká, no, no, no, no, no moment, we want down another room. So we get my mam jeszcze jedno dziewczę. No tak, planujemy jeszcze jedno dziewczę. Ale za, nedo, za další a půl roku to říká, pánové, já už musím jít domu. Ja mam dům, doma, lidi. No, tak mi tak dobře, byli, něco e, nedali nic, tak, ale on vždycky skočili s tím. tím kamarádem, co on tam jako Čech z Moravy, tak eh, on eventually za, za půl roku se tam dostal do Brna, do, do, své vesnice, tam on si potkal tu moji matku a hmm. tak si ji dovezl do Brna. Then, ale on vždycky si zvykl na ty dvě děvčata, protože dostal dvě děvčata, víš, hmm. tam v tom Rusku, takže on nakonec, ta moje matka, tam to přišla, že, že on byl dlouho, se vrátil z práce vždycky. No tak bylo jasný, že on byl ty, byl ty holky tam. Moje sestra taky se na to podívala. Říkám, ty, to není normální, tohle to všecko. No tak já jsem na to se díval, mě to bylo jedno. No a to už já jsem šel do školy, potom šel jsem šel do vrších vyšší školy a tak dále, tak já jsem už nebyl doma. Takže no, matka žila aspoň, aspoň do 33 let, no, takže ona žila dlouho, otec umřel very, very. On, on byl, jak se tam říká tehdy, když to bylo z války, válečná yeah. postromatický. Yeah, there is something that uh, ty kluci všichni dostali. To byl taký, takový, takový hrozný. Španělská jak se tomu říká, španělská. No to byla ta, že jo? Já, ja, no, ale ta, ta byla později. No, no, no. A tak on, občanská. to, to on zemřel a mno, mnoho kluků, co se vrátilo z, války, z války. A, takže on nakonec eh, jsem neměl otce, ale já jsem nebyl jeho přítel nikdy, protože on se nemohl se mnou nějak tak srovnat. Já jsem velice takový, takový jsem byl trošku, eh, víš, trošku jiný než on. Takže nemohl mě vůbec vychovat. Eh, takže, takže to, to, to, no já jsem měl dobrý, dobrý mládí, protože jsem měl dobrý kamarády. Hmm. No, takže jsem tomu nikdy ne, nějak jsem si nestěžoval. Hm. Já jsem měl, s tátou jsem měl vždycky moc hezký vztah, jakože. Máma zemřela, když mi bylo 10 asi. Tvoje má, má, matka zemřela? Hmm. Kolik ti bylo? Asi 10, 12. 10, 12 let. To je, to je dost problematik. To muselo být trošku problematický. No. A jako právě, že táta to zvládnul docela bravurně, my jsme byli tři děti, že jo, s tátou. Aha, aha. Něco no, prde. Hm. Jak to šlo? No. A ona byla dobrá matka? Nebo jak se ti nelíbí? To, to byla úplně svatá bytost, podle mě. Jakože... To, ne, to, to ne, ne, nepracovalo, jo? Ne, ne, ne jako byla, byla že doma s dětma, nebo jak já si pamatuju, ale byla to jako architektka, fotografka. Aha, takže, ale on tě netrápil, on netrápil. Ne, my jsme měli dobrý vztah všichni. Aha. No. Já jsem měl skvělou matku, která nakonec se dostala samozřejmě, ti se zase, zase, zase kamarádila s těma, s těma, eh, s těma, co ten říká, když píš člověk v kostele, co to jsou kněží, ona si učila hodně jazyky a taky jako kulturu, ale já taky nevím, jestli tam bylo soulože, víš, to, to já vůbec nevím. Pač ten otec byl s těma jinýma ženskýma, no a, a, a moje matka byla tam. A teď jsme byli, jsem se setkal mojí matkou teď před půl rokem a říkám, překvil ten předtím byl s těmi, s těma svatými lidmi tam a matkou. A říká, věříš, já taky tomu nějak nevěřím všemu, to je něco divného. Ale ona se naučila všechno, jazyky dva, naučila se všechny historie, všechno. Ona se stala takovou, takovou, takovou z latiny potom you know, z, z násedlovic napřed ze Slatiny se Bykov vychoval a Čeoli dělal psaní, dělal literaturu. No, já jsem se na ní díval, říkám, tak matko, co tady děláš? A měla, kniž, měla mě knihy a já říkám, no tak ty jsi spisovatelka. A jak jsi to naučila? A já jsem chodil k těm dobrým, jenom eh, tím spis, spisovatelem z, z vzdělanců. dělat Takhle. Takže on se naučil tu spisovnou češtinu. Tak já jsem si říkal, mama, tak to je samozřejmě, ty jste musela mít ty chlapce tam, co neměla manželky. takže ono, no tak oba dva, ty matka a otec tvůrce nehrál, vůbec se nějak ne, ne, nepatřili k samě, no a oni oba si našli nějaký jiný lidi, aby tam měli nějakou legaci, ten kámen. Tohle já neznám vůbec. U mhm. nás to bylo jako, <clears throat> jako intaktní, ne? Mhm. Myslím, že to fungovalo dobře, no, až, až do těch tragičtějších událostí, událostí ale jako potom, vlastně to jako do dneška to funguje. No. To je, vždycky tam, byla tam cítit taková jako velká podpora no, z té rodiny, to aha, bylo jako aha. jako dobrý vždycky. A ty jsi, jak se jako kluk odstělal? Co, co jsi dělal jako kluk? Jako hrál jsi nějaký jako hry, nebo měl jsi tam muziku? Vůbec hmm. dělal jsi muziku? Muziku jsem moc nedělal, tu jsem, tu jsem začal dělat trochu později, ale ne jako muziku, ale nevím, no, byl jsem, byl jsem takový, hodně jsem skateoval třeba. Aha. Na skateboardu jsem jezdil jako, jako kluk. Dělal jsi taky poezii, spraj, proč? No, no, něco, to... něco na ten způsob jsem si psal, ale byly to takový jako, nesmysly. No já jsem měl štěstí, já jsem měl ty kamarády, protože hmm. oni měli dali takový fam, krásný bod knížky. Ja? No to je. Um, jediné, co jsem nechytil, je the French language. Já jsem měl nějakou ruštinu a pár nějakých nesmyslů, jako Italie a tak dále. Je, ale eh, nic jsem neudělal komplet, kompletně, takže... Podle mě, ale... podle mě mě zachránila ta fotka, tam jsme právě zase my měli tu svoji bandu a tam jsme potkali lidi, kteří to jako Je. bavilo v té době to bylo důležité. No my jsme byli vždycky dobrá skupina, ty, no. ty, ty čeští kluci, já si vzpomínám na to, tak eh, a my jsme jezdili jo, vždycky vě, ven přes noc a tak dále. My jsme měli velmi dobrý eh, jako, nám nic nechybělo, víš. A dobrý knížky jsme přidávali, a, takže my jsme byli vzdělaní eh, vzájemně. I, I starší kluky jsme znali a ty nám dávali ty poezie francouzské a, a tak dále. Takže to bylo velmi, velmi jako dobrý. Tak já ne, vůbec to, tomu, nelituji. To, proč ta Amerika mě nikdy tak eh, neos, neoznačila a neosvobodila, jak to, jako to bylo v Brně. Takže, a, eh, takže když já tam přijedu, tak tam ještě pořád jsou takový ty dobrý kluci, co oni tam byli, a tam, tak oni všichni chlastají, to je pravda, ale jinak je to vzdělený, co já se s tím Uh, you know, ty náš, ty náš tí vanískový kluci, náš vanísek. No co se ne, nevím. To, to, to, to, jejich otec byl nejlepší doktor, jako lecej, co on, co on léčil. On léčil něco velmi důležitého. A To je Vanísek byl starší a mladší. A ten mladší koktál, ten starší tedy ne koktál, ale byl tam párovan a partia. Tak jsme měli z něj legraci vždycky. A se to ještě tam byl? Takový tam výborný kluci spisovatelé, dva, ale on si nespomínám taky. Takže já jsem měl velmi slušné jako, jako takový po, po, po, po, v té škole, v druhé škole, příští škole. Tak. Jako já jsem byl na průmyslové. Tak jsem měl film. Ten jsem, tam jsem se dostal okamžitě, protože já jsem měl už filmy, jsem dělal fotografie a filmy. A takže oni se říkali, no tak, no už jste tam něco dělal doma, ne? A já no, jsem to dělal tam tak jak tam hned zalíne. A já jsem měl problém tam pracovat. A teď jsem začal jezdit po světě pomalu. Protože to všechno tam bylo, když to bylo, když byl když tam byl, tak, tak seš taky okamžitě pát. to je, to je, to je policie, víš, nebo jak se tomu říká, to policie, co co máš doma? Tam je policejní, je normálně a pak jsou ještě ty lidé, co jezdí do světa a dělají takový ty... Rozvědka. Já, rozvědka nějaká. Tak my jsme byli silmeři, tak oni nás tak vzali jako den, jejich vlastně a ty nás poslali všechny ven. Tak já jsem měl, no nejenom do Ruska, ale taky jsem měl do Jižní a Ameriky a, Jižní, tady, tady jsem byl, oni ti dají peníze a všechno. A nechtějí nic, oni, když se vrátíš, tak nechcejí nic, jenom ty věci, co jsi tam natočil ale ne, ne, ne, neříkají, kdo seš, co seš, co jsi tam viděl, kdo tam byl. Tak já jsem měl takový, takovou svobodu, protože kdyby začal, začali ze mnou nějak pracovat, ten, ten oni ví, že, se to, že to je proti tomu, takže by, eh, že by, by, to, že by mě ne, nepři, nepřijal, já bych se, já už se nechám, nechal bych se dělat pro ně. Ale oni byli takový... V té době jsem neviděl, že to vlastně byla taková špionáž. A takže... Měli to chytře vymyšlený, jo? No, ale tak, tak, tak chytře vymyšlený, že až tady jsem si uvědomil, že já jsem vlastně pracoval pro ně, víš? Ale nebylo to davačství, protože to, to já bych si všema, kdyby řekli, už jsem, jdeš, podívali se tam na takové člověka. A víš, a on měl už tam ty všech těch, těch státech, už tam ty Češi byli nějak e, dva, on a ona. A tak jak si se potkám, jsme se tam potkávali, ale já jsem jenom ptal, co tak děláte. Počkej, tam je pracuje na literaturu. No, tamhle v té vesnici, ty, ale nic, nic jsme nemluvili o politice. Takže to byla taková tichá politika. Ale teď jsem zjistil, že jsem taky pil pioněři, co mě oni dali, eh, z těch štit, always, vždycky, tak já jsem zjistil eventuálně, eventuálně, tak já jsem ještě teď, because já mám ten problém s tím mozkem, tak oni mě nějak om, omamnu, omamnovali v tom. Takže i, abych se tam hodil k té práci. A já jsem se nebojil něčeho, když si dají ty teď proč ne, je, dostaneš takovou takový, takový nějaký eh, vína, piva, víš. A ty jsou vždycky takový, že se ničeho nebojíš. Takže až teď to na mě došlo. Za tři roky, před, třím, před třema lety, já jsem si uvědomil, že já jsem byl vlastně pod tou psychickou służbą przy info, wyćtyżych ciastach mojego života tam, víš na famu. Także takže ty, ty jsi fama, jo? Já jsem fama. Ale ty jsi neměl žádný styky s policií. s <laughs> policií ne. ne. Tak no. si to všimni, ale no, no. no. jestli si... Ne, my, my spolu, s policií teď poválčíme. <laughs> já ti to říkám jako nesmysl, je to úplná, já na to přicházím až teď, že, že to, co jsem tam žil na, v té cizině, bylo jako, jako given, was given, given to me, hm. a já jsem dostal ty všechny materiály, co jak mohl jsem filmovat, fotografovat a, vš- a všecko. A pak jsem to jenom přinesl do školy a ta škola to potom dala tý, těm lidem. Ale tak, v takové tiché, jako, tím, že já jsem si toho ani nešiml. Tohle já jsem moc nedokážu představit, já jsem opravdu jako, vlastně už v té jako svobodné zemi, já jsem no. to, tohle tam už jako, teď, teď naopak se všímám, jak jsem na to citlivý, jak jsou možná i jako ta, ta generace třeba yeah. Hmm. od táty taky na to hodně citlivá, na ty věci, jak to, jak to znali celý život vlastně, jako z toho to socializmu. většinou ženský třeba venku, když jsem, když jsem měl teď no, na jižní tady, jako daleko, jako, daleko ven z Ameriky, e, tak tam jsem přišel tři lidi a na konci ta ženská, co to dělala správně, to, já jsem si tak, co tady děláte? Říkal, já tady pracuji, jak mě poslali sem, jako ty, ta česká skupina, a já tady prostě pracuji pro ty lidi. A tak, e, tak nakonec vždycky ty špionky byly český, ty byly ženský, Poč chlap je, ne, je, je, je ne, není tak jasný. And, ja, ty chlapi jenom tam dojížděli a dávali peníze jim, and, and, tak mě dali peníze a, a ty ženský tam, ty vlastně tam pracovali. Takže já jsem, na to jsem přišel až před rokem. Takže ty jsem všechno tady dal dohromady. Víš? Já jsem byl ještě, ještě tak, tak pozdě, jsem ještě byl pořád, eh, you know, s tím mozkovým problémem. No a toto začalo just about two years Takže a já z toho teď pomalu vycházím. Víš? Nám teď už je mi to jasný, jak to všechno se stalo. A taky teď si to víc pamatuju. Můžu ti říct něco, co bych ti nemohl říct před půl rokem. Tak třeba se to je eh. jako prosvětlí. Je, tak je to, už to zase přechází do tak já nevím, jestli to ten mozek dělal, nebo jestli dělali to ty komunisti. <laughs> Takže to je ten problém. Jaký kři komunisti? To je můj problém. To pivo je k něčemu, aby se to vrátilo. Musíš pít pivo každý den. Do you have, you have Do you have more? No. No, no, I shouldn't drink. no, the only thing I, uh, I, I knew that there were some Mexican people somewhere in this uh, the iceberg. What, you, has been there for a, while. what? You must have observed a lot because I told you a lot about from the uh, from the from the south mm. and, the Russia and all. Mm. And I have the movies which you never pay, played. What movies? I still have them here. So why don't we do? Are you going Are you brought two movies. Huh? He brought two movies. Yeah. How did you? What what was the medium? The original yeah. medium? No, yours. <clears throat> what you brought me. It was an SD card. Okay. Oh yeah, that's Say right. Do me a that's favor. why I didn't remember it. I kept asking myself, what was it? Not you are not leaving tomorrow, yeah? Uh, no, no, it's not. Uh, don't okay. worry about it. So him. just for us three, we should make a movie. And can you get all the movies of mine? Yeah, I have them all. Yeah. Could you pre prepare it some because oh, I always ask you, but you say no, you, I don't have time. Yeah, no, I don't say that I don't have time. See, this is a I, very... I just, I'm lazy, that's what I say. No, no, you, you, have to understand, this is a very important thing for my life. Um, because I, I, was, I was put into the, the situation which I was not aware. I was given, the, put into the, the freedom. I was yeah. sent around the globe. Yeah. And uh, you know, and then I never understood how can I so easily just go away. Yeah, huh? Hmm? you were chosen chosen by the media gods. And uh, uh, do you know? Did he tell you how he got into Famo? because he didn't understand himself. So he asked his professor after they became friends. And he said, uh, No, no, we didn't like your photography, we didn't like your film but we liked your poetry. <laughs> That's how, he was it's accepted. Very funny because eh? those, those, those professors were were correct, you know, because I wasn't any you know filmmaker. I had my poetry, you know. And so, you, you bring it to to uh, like entry exams, your poetry. Yeah, I mean, that's pretty nice. Listen, I don't know how you went through this life up to here, sitting here. It's absolutely not. Doesn't make any sense. And I'm let, I let him go. Uh, still, it's not yet done, you know. But if I have to die, I mean, by now I, am so much at ease because I'm not myself. I'm just an agent of something. And if I stay now, when I lay down and tell you, stay now, I'm dying, but don't cry and don't make any of that shit. Yeah. And I'm just gonna go. And if I'm gonna fight, say, It is strange that my niece, cousin, my cousin died a couple of days ago, and I get the notification from my sister uh, because she hadn't really told me. So, how did she die? She died in sleep. And I say, wait a minute, how did her father die? And um, my sister said, in sleep. How did her three sisters and father brothers Oh, they, they all died in their sleep. And now we went over the whole family tree. this <coughs> is on the father's side. And they basically all snuffed out. They were found in the morning and they were gone. And uh, it, it's a pattern. that it was just by this person dying that we realized that it's, it is like that. That's kind of not bad way to go, huh? That just you don't wake up one morning. And you're probably hovering in the room and looking at the people who find you and what they think. Mm. But you're still younger, so you, yeah. you're not there yet. You, know, you see, after three, three years I had, and that was a very important three years. Okay. And I just went through uh, a lot. By now I'm in peace. Wow. Did, oh. did you bring beer? Huh? Did, you didn't bring any beer? Uh, Never mind. Turn just around. Come here. Immediately okay. turn around. No, no, no, no, no. <laughs> I, I just talked to this guy. Yeah, And he, uh, he went through hell in the last few hours. What happened to you, brother? Srachka. Oh. He got Srachka, African no, I'm taking oh, the, Africa, uh, Srachka so I know this kind of stuff. It must be horrifying. I haven't had that for years. Oh, Yeah. don't lie. Not in the not in in the, in the street. I feel oh. it. How are you, sir? Yeah, great. Madam. Yeah, madam. Hey. Yeah. Yeah, yeah, right. Yeah. You want to be called madam, right? No, no. Uh, Uh, but sir. Yes. Uh, yes, sir. Yeah. Yeah. Yeah. Hello. we can only offer you Icelandic water. I, I, I, I'll take some. You will? Yeah. Good. And uh, I'll also bring you a push because they are inside. No. Yeah, but yeah, it needs a good push, shipping, uh, pushing, or whatever you call it. No, I have to take this blood thinner, and it's awful on me. Yeah, we have to fix you up because I. No, no, no. By October, end of October, yeah. I'm gonna be all fixed up. Uh, you'll be dead or what? Uh, yeah. I could be if they mix it up. Uh, no, no, no, no, no. I mean, I'll sit with you. Don't worry. No, no, no, no. I'm not. gonna. am uh, No, no, no, no, no. I'm. I'm going. Oh, you? I went to the Mayo Clinic in Scottsdale to get help. what did They say? I went to this uh, Mayo That's Clinic in Scottsdale. And they said you are gone. No. No. They said i oh, I'm totally fixable. Oh, so you are fixable. Yes. Oh, so don't worry. But, however, that. I'm taking a blood thinner and something that makes my blood weird. No, I can even show you. I can even show you. What? What the medication is doing to me. Tell me. Uh oh. I can't even show you. How? Why don't you run your fingers down my upper arm? Hold oh, it's here? just very, very quiet. Very quiet. Uh oh. There's one. and then there's one on top. Yeah. You can probably only feel the, the bottom yeah. one. Be careful here because yes. this is what yeah. I have in my shoe. Have you felt this, Dana? No. This is, this oh, and you're bringing me water and. <laughs> but Stena, look, I have to take she says, you know. Isn't it crazy? Yes. You see, we are going through this feel, huh? strange. Uh, uh, yeah. What do you think it is? I That's the earth. It's, do you know this one? Go through this. First of all, yeah. Mm. go through this. Voila. Go <coughs> up slowly, slowly. Thank you, you for the it? call. Yeah. Yeah, this, because by the way, gets thank you down. Yeah, you because it's not good to sleep. And it didn't happen like to me, fortunately, no. last. Uh, then you can sleep in the uh, night. Ten days, but before. Thank you. I, know, I appreciate it, and sorry down. for showing up on vertically, my hideous vehicle ever made in India, happen. but, but why? It, but there is I think it's kind of awful. No, here but why do you have it? Shut, get this. Uh, I like it. It's under. It costs me hundred bucks, and I get but nine miles to slower uh, and slower. two bucks. So I haven't gotten the center. Come on, yeah. This is a whole Isn't different change. What? go through uh, this to, to, this one. You have a. This is how user. From here to here. <laughs> okay. You feel it? Yeah. It wasn't there a, uh, a, um, um, a week ago. Yeah. And this is tells me that I haven't get it down. I didn't working. So you get some troubles? But I tell you. It, it I, may I, still be. No, I just fell asleep, but I have this. Uh, uh, check this out. This is really funny. For Uh, is that for me? Yeah, one is the skin doctor. Yeah. They're yeah. very hard so to So you drag your finger state. over my when that? Next week. Huh? Next oh, week. this one. Okay. Yeah. And it's, it, it's a real blood uh, clot. Oh, is, uh, therapist. <laughs> oh, it's some, and some kind of uh, I don't know balance. infection inside. Oh. N- no, oh, it's, oh, yeah, it's yeah. a yeah, coagulation disease where the blood cannot uh, okay, okay, so it's like uh, yeah, and uh, if uh, and I'm taking yeah. medication for it, and yeah. if it releases, I will be dead in like 30 minutes. Yeah, it's because it goes to your brain. Right? Yeah, it can my brain and my heart or my lung, and I'll be like, you know. So be careful on this. <laughs> Yeah, no, no, no. That's why I'm taking this. What's happening to us? No. Well, that's what I'm asking too. You're not supposed to have it yet at all. You see, huh? it took me years before I became a kind of a, actually, you know, kind of uh, what? What do you call it? Woody, I'm gonna come back so strong you have no idea. Okay. <laughs> Don't say that. You have to get the body to do it, not you. you That's what I mean. That's what I mean. Those goddamn body it, eh, it decides what you are. I know, but I woke up this morning hurting, yes. hurting, hurting, hurting. Yeah. Everything. I could not move my arms. I cannot move my leg. Oh wait a minute! Just let it go. No, no, you cannot fight it. Well, you, you are not no, gonna no, advise no. somebody okay, I have to live to, life. I have to curious. And then, I and then uh, I yeah. take my medication. Yeah. Do you have healing hands? Yeah. Are you, you gonna see, lay there on him? But some of it is false. It's not true. You know, be careful. If it, they see, oh, this is uh, terrifying. I can show you it's right now. It's not true. You know? I can show you right now. Then you now. put it on the table what? and it's okay. I can show you right now. What? Show him what? It's a psychosomatic. Be careful. It's not psychosomatic, it's pure physical. that, that kills you, remember. Okay, give me your. Uh, Woody, do you want to see my legs? Huh? Do you yes. want to see my legs? No, I have to. Go and show each I other. I have to sleep with you in the bed, that's all. And then we just no, we just touch no. each other and see what the fuck no. we, have. I wouldn't even I, I don't think I will sleep in the bed so with you. Okay. What, what's wrong with suffer. your legs? I don't suffer. See it. No, you don't have to suffer. You don't have to suffer. Perfect legs. Okay. Couldn't be yeah. Oh touch, shit. Touch it. Okay. Same thing? No. Oh God. let from Let Really? Just, I have to Take examine. Take it easy in life. Hold it. So uh, let me see. <laughs> It's just like a Yeah, bumps. there's a problem here. Yeah. Yeah. yeah. then hold it. Yeah, you Otherwise, can, you hold, can it, hold, it, hold it, hold it, hold it, It's it's not so bad yet. Hold so me, hold me. Get what? this goddamn thing out. Yeah, yeah. No, no, no, no, no. It's it's it's not. I'll give you something here. That. Okay. That, all right. I'll, I'll I'll give it the full thing. Okay. All right. All right. Yeah, give me the whole thing. Take it off. I mean, Jesus Christ. My God. Yeah, and you, you could be even be naked. Don't worry about it. Oh, good boy. Still look at it. Would you put it on the table? Thank you. Doctor? Okay. Let me see this. <laughs> Do you see what I have to go through with <laughs> here? There's something on this side. Uh-huh. So Correct. That's there's right. This is actually pretty good. There's nothing. Well, there's four on the left. Yeah, yeah. Hold it again. You know here. There's four. Yeah, this is this is it. And that message. What about this one? Yeah, that's it. correct. That's the one. Mm-hmm. Is that does it pain? Okay, hold no. It. No, it's not well, oh, pain. No, there's no pain. No. But this there is something a little bit dangerous. You know. I kept it. I just took my pants off yeah, yeah, in yeah. front of you. Okay, hold on. Take this one. Okay. All right. Shameless. All right. Yeah, I am. I have. Mm -hmm. Well, I wasn't raised properly. Wait a minute. I can give you my parents' phone numbers hold right it, now. Hold, it. Hold it. Yeah, you see. Wait a minute. It's not a catastrophe, but it, it's there. Let, let me see. It, have you been vertically down? No, <laughs> not yet. Oh, I've been vertically down for I was in uh, emergency care for yeah. 10 days. Really, you were vertically down, but not this no, one, but this one. Yeah? down. How many? Both. Both. Yes. How do you know which one goes? By accident? I don't know. I have one in my arm. I have four in my leg. Okay, hold it. You cannot do this because this is. Okay, okay, okay. I'm trying to be I'm easy holding, here. You hold it. I'm, I, uh, I, I'm, I'm waiting for your Czech friend to roll me a cigarette yeah. here. But this is not so catastrophic. This is actually working better than this. Well, okay, look at that. Look. Okay, hold this. Shit can't believe I have my pants down in front of <laughs> this. Oh, that, that, that is a shit somewhere here. <laughs> What is this? Where did you get this? Exactly. no, I'm, but, I'm afraid some to cigarettes, touch it, you know, because uh, this performance. Uh, you have, yes. you have okay. somewhere. But listen, it you can fix it. I tell you what you do. Yeah. You always every morning and every evening, you just play for it, and after a while, it comes out. See, it, that's what's hidden. You will eventually comes on, on. Do you know what he's talking out. about? He's trying to escape, but I know. Do you yeah, know what you know he's talking well. about? No, and, what is he talking about? Um, actually, uh, you ought to because they use this kind of therapy in Europe. It's unknown in the United States. It is the lymph system. Yeah, but it's not the lymph system. How much do you know about the lymph system? Uh, a lot. How come? Because this. Yeah, but he doesn't know much, but he knows it because see, it is not massage. It is very light touch. Yeah, it's, it's you hardly move it. It's very actually it's basically, the massage. It is talking directly not, to the brain. Because mm. uh, when he said this now, I realized mm. that when I was touching your skin, it is. Uh, I mean, uh, you can touch my arm. touch my arm. Yeah. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. See, this might. Is, it, it, it's so strange that it is so. But what this is, because I went actually to somebody to find out what it was, because I get sometimes swelling on my arm. And she did this. She was German, by the way and and I don't. And I, I just thought I, she's I, not doing anything. I like the Europeans. Yeah, but that's what if you do it in the morning before you get up, to ask this to move, uh, and also on the left to move, to move up, it does it. No, and nobody understands really why. Yeah, but you see, the leg cannot move up. Yeah, it That would kill me. No, it would just, it's just very no. subtle. There is another condition that you, You will know when, you will know when you can. Yeah, you may not will know. have yet. There is a You can- division between you can feel your, it. Your, your uh, what do you call this? Sorry to miss your call earlier too, Okay, hold but I just like fell asleep and I have a question too. yes, Uh, do you see these parts separated from this part. Because when you get what there, do you mean? Are you, talking you about the in your age you don't have it. You still have it connected. <laughs> You You're know, talking the, about the sexual this organ one, like one, disconnected. <laughs> The sexual the, organ is yeah. not here. And no, no. I, eventually hmm. becomes. I'm very aware away. of that too. so, uh, but I like that one because it's not it's not killing you, but uh, you know this is a different from this and then you say to yourself, what does this mean? It's actually fun and nothing. But once it goes up, Ooh. No, no, no, Ooh. no, no, no, no. Every now and then. Pain and I, gold. I will, I will wake uh, up in pain shit, for an hour. Yes. At night. But how many people you know like that? Nobody. Nobody, actually. You, I am yours, man. You know. Yeah. But you are starting yeah. early. But Woody, why are you so uppity? Because I'm, I find in first time a man that uh, is going to go in my way oh, what do you call it? I'm gonna go before you. I'm, I'm yeah, you're already there, you know. Yeah. And I'm so <laughs> fun <laughs> I'm, because in your age, I was still very, very like. I, am I'm, I'm, I'm, I'm, feeling bad driving Christopher yes. town. Uh, to, uh, but this, we should, we should take these people. Uh, and Christopher, are tell you, them how, what it is. Are you causing all of this? Huh? Corsi? Corsi. I hope not. Uh, no, he's not. No, no, he's no, He is sitting there, and in no time, Buddha starts speaking perfect Czech. and then he jumps up and heals you. <laughs> and, and then uh, he also. Because uh, we are brothers, don't you understand? Bob and I try for three hours. And he will be soon brothers, you know, because he's, uh, he's gonna be like we are. And it's. It's a horrible thing, Oh, especially vertical. Be like you? God, Yeah. The No, vertical is terrifying. Vertical. Yeah. Nothing else I don't Yeah. care anymore. I just want to make sure that you know that there's no American around this table right now. Uh, We can't, we can't bash them, yeah? Well, we have- can, we can call them. We, we can call the uh, guy across the street. Uh, on your life, all the way life, Carlos? and then Carlos. suddenly it no. That, you go down yeah. vertically. Yeah, and then you say, What happened to me? And you say, I have been I have been just disabled from the side. I'm just no uh. longer a normal human. It's a very bad moment. I take this super. <laughs> and he's gonna tell you the same story, maybe. And it runs me like. <laughs> oh, God. It yeah. Immobilizes me yeah. for like two hours. How long? Uh, much longer do you have to be on it? October. Yeah, you just have to be careful because. Yeah, I know. These are but, famous but you see, side effects, you know. Oh my god! And people like, it may come with some side effects, and then you yeah. may have some reaction, yeah. and then so you take it, and all I have to do for 30 minutes is not to throw up? <laughs> No, no, every this is every morning and every night. No, but when Woody got his first and only side effect was from something they gave him in the hospital. Mm. He came into the house and he said, I have experienced side effects. And it was so devastating. It's like he had fallen off the abyss and he, he because Woody is the guy who gets depressed. No, I mean. And he was so depressed it was frightening. I, ha- I have an even better story for you that uh-huh. is so uh-huh. pathetic. <coughs> Yeah. <coughs> so this woman Anna, yeah. that I've been seeing for three years, on and off. Um, I. Uh, I went out there. I had my medication, I took it on the regimen schedule and all that stuff. And uh, nothing happened. And she is beautiful. So, yeah. So that must be very frightening for a man. for a woman, it's a pure relief, but that's yeah. <laughs> it's a it's a pure relief. I tell you. Oh, Christopher, you're recording this, right? <laughs> yeah. Oh, this is very good. <laughs> I'm oh, sorry if you do, don't agree. I can stop it. no, no, no, no, no, no, no. Just let me know. But don't don't uh, make me look like an falling, idiot falling. that I already am. Uh, I mean, I show up on a scooter at what nine o'clock at night. I yeah. should stop it really if you are talking. Like Falling man.